Gerve otchik and baisambol bit, euh, fazer hogin, euh, nomlolin, soulin ugik, sanar ergen sanar bolomstedt, yamaruk oegerer, euh, Jesus, natte yamachamate imbile en gorant chonok de bodor bolomste. Jesus Christ qui a mine gerbulte yamach en On odor del hidayach, eh, Christin susektan, eh, taligach Jesus, hundet kelch, utzuldek. En bol tuni eh, salarios. im rairtrune ergensantak. ono roba singetch. wilter bolomste. Teget, Jesus Christik qui nek negen arrak zambain. En katolik chachni negen тунгаан бодох боломжтой. Иесус амскал хуурдаа ингэж а Мария Мариат эмэгтэй анбол танируу тэгэт а шавда анбол чиний эх ингэж хэлсэн. der Royoruk gunutakte Nasara Jesus Nazara zain will huiltetx baizan. Buru mozintolo zain will huiltetx baizan. Teget tuni zulin Tegetuni terbaz uh, busat bayson. Im a goût cette baisson, im ogomor gomor cette qualité ronde baisson. Gara songat, avralim tolo, amiarou grasin. En bol, bitni etzan en bitni en bol bitni baksh. Et tser urtel, au gomor set gelikutzuler, Christine susekni unen rantlak, chik rantlak mom. En bol chini er, getch basrelsam. Teget Jesus, am skadruchrakta, Nasara. Bitni tolo sanasov Sambol Bitbas. Busat Tolobas tolo bas Teget. Mini noror, mini Netz, mini erner, getekmam. A. Ah. Tinger svel tinger borni, zayagas. Negan amit churral rumbaina datkátsugur, time, im gunutakte ugbain. Tengerbuchan na dat olon chunik, dat bitbas, tetnarintolo bas sanazovor bas sainvilsik wilteranswite. Bi sangatchbain. Uh, royer roiordugar sulinuk. Medej deruit a uh, Jesus usar sangaj baisan. Harinen boltuniam dralterol bolte. Nasara Jesus a uh, Yadou darchin gero rongueru musin tolo zutkech baisan. tolo bas gair wil twilsik wiltetek son. Nogotal terbas ototakalmeter ah, temtsetchbein. Am tetsechbein. Te get bisangatchbein getekman ekman bishudra kiosor sangatchbein. Bitunik sain olgotchaton. Christine susektan yurum shudra kiosor ah, amit suite. Shudra nitolo temtser erecte. Christine kristin su a avila rarul aftekwe. Kristin su a ernerik tatach aftekwe en bol shudrakios bish. Bit anture a bodor Aliva su sectan a chilta rirte boltok en bol Тэр үед Иесус s'engage байсан. Бид бас а я дурумуст хүндэтгэл үзүүлэх хэрэгтэй. Бид бас шудраг ёсоор s'engageхан зүйтэй. Гүсэтлээ Иесус Христийн горвонд сүлинүк. А бидний токс бидний амтрал а токстокол дор амтрал биш тийм ээ. Боловсролтэй байсанч гэсэн agilolor retzu. Gerbulte baidik skechan, a gerbulin asudal baida, baidik shude. Teme bitni antral, toxtogoldor Andral brich. Harin bit unik oilkotch shadon. Medetch bit origo zasar erecte, nectal, harin nogotal, Jesus tu lamstegar bit, orin antralik bas, gutzel duler bolomste. Jesus tu gar, bit, orin antralik, toxtogoldor bolkor bolomste. Tim und sante zuilbaga. Aetarandose, rumus jurom salar yosik а нэг замаар явж байна. Тэгээд өөр нэг замаар бүзддаг тийм ээ. Танаар униксан мэдэж чинь. Нэг замаар явж чинь, нөгөө замаар явж чинь. Ямар утгатай бид бас ингэж а бодор боломжтой. Бидний рутин амьдрал тийм ээ. Одоо өнгөрсөн байна. Бидний рисан, Wilson гэмнүгэл o de baina. Tunut arkoe Jesus Christ à Milan hant sin zamar jau En Shinzam zam, Jesus Christin ukte rolbolte »« nek zamum. bas »« adil, ogomor set gelik, agus set gelik busat rumust, utzuler rekte. bitbaz, a jatut hartzin romust, gerro rongoi romust. Juntetkel utzuler erekte, en bol Jesus Kristin txintzam, bitnik tolo. Bit tunte adil, shudrak jos nitolo, temtzer erekte, en bol bitnik txintzam. Bitbaz, хайрт хүмүүс симтолобас сайн зүйлсийг үлдээхэн сүйтэй. Есүс энэ сэхэн хүмүүсийг бидан датгаж өгсөн гэж ото ойлгож чадан. Миний дотны найз юм уу? Миний эрнэр, миний хүүхэд. Им сэхэн хүмүүсийг тэнгэр бухан бидан датгаж өгсөн. А сүлинок гүсэтлээ mit a Christine Veldor Timé Jesus Christine Veldor a mit ja wochen suite nex amar irsan no goz amar yavna Jesus Christine sam bit nitolo, unitult, you need tolt a ori nam tralik biliure rin guisudel guisudel de צוך צוך בתוצקוי.